50 languages. 64 64การปฏิเสธหนึ่ง Negació u ดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ No entenc la paraula ดิฉันไม่เข้าใจประโยค No entenc la frase. ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย No entenc el significat. คุณครู El mestre. คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Entén el mestre? ค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดี Sí, l'entenc bé. คุณครู La mestra คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ e n t e n la mestra ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี Sí l'entenc bé ผู้คน La gent คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ e n t e n la gent? ไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะ No no l n tenga ira b e เพื่อนหญิง แฟน La chicota คุณมีแฟนไหม t c h i c o t a vostè? ค่ะดิฉันมี Sí, a n t i n g ลูกสาว La filla. คุณมีลูกสาวใช่ไหม Té una filla vostè? ไม่ ดิฉันไม่มีลูกสาว No, no en tinc.